Və qalə Abdurrahman ibn Zeyd əs, ə, ibn Əsləm asbahna zətə yevmin fəqalət ummi li əbi. Abdurrahman ibn Zeyd deyir ki, bir gün sabahladıq, ə, e, anam dedi ki, atama, vallahi mə fi beytikə şeyun yakuludu kəbi. Yəni canlı canlı bir şəxsin evimizdə yeyəcəyi bir şey yoxdur. Fəqamə fətavadda və ləbisə thiyəbəhu thumma sallə fi beytihi. Və atam dedi qalxaraq dəstəmiz aldı və paltarını geyindi və evində namaz qıldı. Qalə fəltəfətət iləyyə ummi. Anam mənə tərəf köndü və dedi ki, innə əbək elə isə yəzidu alə mətərə. Görürsən ki, atan bundan artıq hərəkət etmir. Fəxruc əntə, sən çıx. Fəxaracdu fəxatara bibəli sadiqun lənə təmmar fəcudu ilə suqihi. Və mən çıxdım və fikrimə də dostum, yəni xurma satan düşdü və onun bazarına gəldim. Fələmmə rəani sahabi və zəhəbə bi ilə mənzili fəat'aməni. Və məni görən kimi məni üzərimə qışqıyanı çağırdı məni məni səslədi və məni evinə apararaq, apararaq məni yedirdi. ثم أخرج لي سرة فيها ثلاثون dinar min, min gayri en adkura lehu şey'en min halin illa ibtida minhu. Sonra e, yani bir yani pul olan, dinar olan kisə çıxartdı. Mən ona bunu heç xatırlamadan, halımızı söyləmədən O özü çıxartdı və qal və dedi ki, iqra alə əbikə sələm, dedi ki, atına salam söylə və qulləhu ona de ki, innə cəalnə ləhu şirkən fi kulli şeyin min məhcərinə və hədə nasibuhu minhu. Və ona de ki, biz de ticarətimizdən onun üçün bir pay ayırmışıq və bu da onun payıdır. Və an şəqiq-ül bəl qal kuntu fi beyti qailən fəqali əhli. Və şəqiq bəlki deyir ki, e, mən e, evimdə oturmuşdum, ailəm mənə belədir, yoldaşım, tərə mə bihə ulayl atfal minəl-cu' və görürsən deyə uşaqlar deyə acdırlar. Və la yahillu laka an tahmil alayhi ma la taqata lahum bihi. Yəni onların gücü çatmadığı bir şeylə sən deyə onları yükləyə bilməzsən. Qal fətavadda deyir ki, dəstəməz aldım. Və kan li sadiqun la yazalu yuqsimu alayya billahi in yakun li haja an ulimahu biha. Və mənim də bir dostum var idi və mənə and verirdi ki, yəni bir ehtiyacım olduğu zaman mənə bildirməyi, yəni gizlətməməyi. Mənə and verirdi ki, bir ehtiyacı olduğu zaman onu mənə bildir, gizlətmə. Və o mənim fikrimə düşdü. Fələmmə xarajdu minəl mənzil məlartu bil məscid. Evimdən çıxdığım zaman e, məscidin yanından keçirdim. Fədəkartu məruyə an Əbi Cəfər. Əbu Cəfərdən rivayət olunan məni yadıma düşdü e, o demişdi ki, mən aradat lehu hacetun ilə məxluq fəlyəbdə fiyhə billahi əzzə və cəllə. Yəni, kimin ehtiyacı məxluqa ərz olarsa, düşərsə, o birinci Allahdan başlasın. Fədəxaltul məscid və salləytu rəkəteyni və məscidə daxil oldum və iki rəkat namaz qıldım. Fələmmə kuntu fit təşəhüdü ufriqa aləyyən nom. Təşəhüddə olduğum zaman mənə evlilik günə yuxu gəldi. Fəraitu fi mənəm ənəhu qilə yə şəqiq və yuxuda olduğun zaman mənə deyildi ki, ey şəqiq, ətədullu ibadə aləllah sümmə tənsə, sən özün insanları Allaha yönəldirək özün Allahı unudursan, fəsteyqaqtu və alimtu ənnə zəlikə tənbihun nəbbəhəni bihi Rabbi və bildim ki, oyandığım zaman, yəni bu Rəbbim tərəfindən mənə bir yəni, e, diqqəti yönətməkdir. Fələm əxruc minəl məscid, həttə salleytul işəl, əxirətun mən sırafd iləl mənzir və məsciddən çıxmadım və işanı qurtardıqdan sonra, işa namazından sonra mənzilə qayıtdım. Fəvəcəddul ləzi aradtu ən aqsa qad harrakahullah və əcra li əhli alə yədeyhi mə ağnəhum. Deyim, həmən əvvəl fikrimə düşdüyüm insan artıq Allah Teala onu evimə yönəldib və ailəmə onu çatdırıb. وعن أسباغ بن زيد قال بكثت أنا ومن عندي ثلاثا لم نطعم شيئا Deyir ki, mən və mənimlə olan üç nəfər, yəni heç nə, üç gün idi ki, heç nə yemirdik. Fəqarajtu, e, xəracət iləy ibnətəy səğirə və qalət yə əbəti, əlcu. Yəni, evdə qalmışdım, yəni evdə üç gün idi, heç nə yemirdik. Və kiçik qızım mənə gələrək dedi ki, ey atacan, yəni aclıq, yəni aclıqdan, yəni dözə bilmir. Fəəteytul midaa fətavaddatu və su qabını, dəstəmaz aldığım su qabını gətirdim və dəstəmaz aldım və 2 rəkat namaz qıldım. Və ulhimtu du'a da'awtu bihi və fi axirihi və bir növ mənə dua ilham edildi və o dua ilə dua etdim. Allahumma iftah alayya minka rizqan la tec'al li ahadin alayya fihi minna. Allahım özün tərəfindən mənə bir ruzi bəxş et və heç kəsin də mənim üzərimdə minnəti olmasın. Və lə ləkə aleyyə fil axirəti fihi təbiə və qiyamət günü də yəni bir günahı olan bir iş olmasın. Yəni o ruziyə görə günah da qazanmayın. Bir rəhmətikə ya ərhəmər rahimin. Ey rəhimlərin rəhimlisi, sənin rəhmətinlə bunu səndən istəyirəm. Thumma saraftu iləl beyt fə idə bi ibnətil kəbri qad qamet iləyə və qal və evə qayıtdığım zaman gördüm ki, böyük qızım ə, e, qalxaraq və belə dedi: "Ya əbəti cəa ammis-sa'a bi hadi surra min ad-darai və hammal alayhi daqiq." Yəni əmim əmim gəldi, yəni biraz öncə, yəni bu pullarla və bir də yəni bir hambal var idi yanında, yəni un meşuku ilə və hammal aleyh min kulli şeyin fis-suq və başqa birisi isə, yəni bazarda nə varsa, bazarda olanlarını alıb gətirmişdi. Və qala iqra'u axis-salam dedi ki, qardaşıma salam deyin. Və qulu ləhu ona deyin ki, İdə htəcdə ilə şeyin fəd'u bihədə dua təətikə hacətuk. E, yəni, bir şeyə ehtiyacın olsa, bu dua ilə dua et, sənin ehtiyacın ödənəcəkdir. Qalə əsbaq, əsbaq deyir ki, vallahi mə kənəli əxun qatı. Yəni, mənim heç vaxt qardaşım olmayıb. Və lə ərif mən kənə hədəl qalib və bu kim idisə onu da bilmirdim. Və ləkin Allah alə kulli şeyin qadir. Lakin, yəni Allah Teala hər şeyə qadirdir. İbn-i Rəcəv Rəhiməllah deyir ki, yəni belə bir yəni, hekayətlər e, çoxdur. Yəni bunu e, Kitab-ül Farac Bədə Şiddə kitabında və İbn-i Əbi Dünyanın e, başqa kitablarında tapmaq olar. Və